ต่อไปคาถามงคลจักรวาลแปดทิศก็เช่นเดียวกัน ผู้สวดก็ให้สวดเปลี่ยนธรรมะ พุทธะเป็นธรรมะเป็นสังฆะเรื่อยไป อิมาสมิงองคลจักรวาล ทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบขอบทั่วอนัตตา ราชเสมานาเกเตสัมมันตาสัตโยชนะสัตสหัสานิพุทธาจารปริเกเตรกคันตุสุรกคันตุ